новая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец пачатку чэрвеня рэдакцыя газеты наша ніва атрымала папярэджанне дзяржкам друку аб цытую недапушчэнні скажэння агульнапрынятых нормаў выкарыстоўваемай мовы конец цытаты звычайны грамадзянін на такую навіну толькі сцепане плячыма маўляў хай пішуць як хочуць калі іх нехта чытае абы нічога благога не рабілі але ў тым рэч што несавецкі беларускі правапіс той за якія многія сотні наших землякоў былі замучаныя ў гулагу стаўся такім самым нацыянальным сімбалем як герб пагоня і бела чырвона белы сцяг вось чаму пасля забароны герба і сцяга ў девяносто пятым годзе лукашенко ўзяўся за правапіс каб давесці ненавіснае яму нацыянальнае адраджэнне да поўнае дэмаралізацыі хаду ягоныя думкі прасачыць няцяжка няхай усе гэтыя нацыяналісты бнф тбм і іншыя пісьменнікі дэмакраты змагаюцца за беларусь пад савецкай сімболікай пад якой гэтая беларусь ужо аднойчы была знішчаная няхай пішуць такім правапісам якім пісаліся расстрэлы ў курапатах у выніку яны натуральным чынам вымруць разам са сваім языком на якім нельга выказаць нічога глыбокага. Гэта ж менавіта наркомаўскую мову меў на ўвазе прэзідэнт РБ. І трэба прызнаць, што ягоная палітыка прыносіць свае плады. Таптанне і застой назіраюцца сёння ў стане нацыянальных дэмакратаў. Адраджэнне ператвараецца ў выраджэнне. Мяне задавальняе такая апазіцыя, кажа прэзідэнт да прычынаў такого становішча мы звернемся ў канцы сённяшняй перадачы якая прысвечана абвешчанай уладамі рб вайне з беларускай мовай вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Сергей Шупа звязаўся з прагі з прадстаўнікамі ўладаў, якія абвясцілі вайну несавецкаму беларускаму правапісу. Мэтаю майго невялічкага расследавання было выявіць юрыдычныя падставы з'яўлення згаданага папярэджання. Рэч у тым, што адпаведны пункт закону аб друку, той, што датычыць правапісу, быў прыняты ў больш мяккай у параўнанні з праектам фармулёўцы. Замест фармулёўкі афіцыйна зацверджаны правапіс была прынятая больш расплывістая, агульна прыняты У ёй няма тэрміналагічнай дакладнасці, юрыдычнай адназначнасці, а гэта пакідае пэўную свабоду дзеяння таму, хто прымае пастановы. Ці ёсць нейкія адмысловыя інструкцыі, каментары, дадаткі да закону, якія ўдакладняюць сэнс гэтай агульнай прынятасці, спасылаюцца на пэўны лінгвістычны кодэкс, акадэмічную граматыку, слоўнікі. Бо вядома, што нават у рамках шырока ўжыванага гэтак званага савецкага правапісу наркомаўкі, У розных слоўніках і граматыках дапускаюцца вельмі істотныя адхіленні ў адзін або другі бок. Маім першым суразмоўцам быў старшыня дзяржаўнага камітэту ў справах друку Михась Васильевич Падгайны, чый подпіс стаіць на дасланым нашай ніве папярэджанні. На падставе чаго рыхтавалася гэтае папярэджанне. Мы давалі на заключэнне ў інстытут мовазноўства акадэміі навук па прымяненні правапісу справа тым, што такі артыкул існуе ў нас у законе абруку і іншых сродках масавай інфармацыі. Гэта папярэджанне пра тое, што існуе закон, які патрэбна выконваць. Это не азначае, што газета будзе зачынена. Гэта не артыкул пяты на падставе якога на э, падставе двух папярэджванняў і болей папярэджанню можа закрывацца газета яна працуе але яна павінна выконваць закон а ці можна вас запытацца калі наступны нумар газеты ўсё роўна выйдзе гэтым правы ну, тады мы звернемся ўжо ў суд э, дзяржкамітэт не мае права зачыняць газеты ў нас тады уже уступае не пяты артыкулы зымадносілі праз суд мы як э, суб'ект які сёння займаецца рэгістрацыяй газета якая праходзіла рэгістрацыю на рэгістравалась по закону а друку і іншых сродкам масавай інфармацыі яна павінна суд будзе прымаць рашэнне закрыць аштрафаваць там ёсць самыя розныя магчымасці моладзь вас памятае яшчэ даўно мабыць яшчэ з часоў талакі вы чалавек як бы ну, знаёмы І на пачатку беларускай незалежнасці на пачатку 90-х вы былі адным з людзей, які дапамог Э, нашай ніве атрымаць дзяржаўную датацыю нейкі кароткі час безумоўна я тады я... працаваў міністэрства культуры так, і так, зараз так. я готовы патрых падтрымліваць нашу ніву ну, нягледзячы на тое што яна як кажуць э, мягка кажучы не заўсёды находіцца ў падтрымцы дзяржавай больш таго на так больш крытычна адносяць для любых дзеянняў дзяржавы я готова яе падтрымліваць і надалей але ж закон ёсць закон Як кажуць, у свой час у Англіі існаваў закон, які забараняў трымаць коней на балконах. Ён ні разу не прымяняўся, калі і коней ніхто не трымаў на балконах. У законе не, не указаны канкрэтныя базы, канкрэтная акадэмічная граматыка ці слоўнік, якія мусяць быць ну, такім верылам ну, метраномам. Не, прабачце, калі ласка, гэта ёсць у іншых законах. Гэта ёсць у іншых законах. Напрыклад. Ну, Э, ці ў законе аб адукацыі я не памятаю но э, такія правілы былі прыняты ў свой час я по-моему гэта у тридцать другім ці ў тридцать третьем годзе я, я не памятаю і з таго часу э, гэты закон ніхто не адмяняў вам як як старшэнні дзяжкам выду тут як бы дадзена свабода лічыць нешта агульна не не не прабачка раз к ні мне А інстытуту мовазнаўства. Ага, значыць, агульнапрынятасць это вызначыў інстытут мовазнаўства, так? так? А скажыце, ці ўсе газеты вы пасылаеце ў інстытут мовазнаўства на такую ну, экспертызу? Ну, навошта? А чаму менавіта наша ніва была пасланая? Таму што да мяне зноў такі прыйшоў пратэст, ліст, што парушаецца закон. Это пратэст як проста звычайнага грамадзяніна. Звычайнага грамадзяніна, калі сёння хто-небудзь напіша пра тое, што газета Звезда парушае гэта правіла, я накірую таксама газету звязду з канкрэтным нумар по якому прыйдзе на ў інстытут мова знаўства Такім чынам вымалёўваецца гэткая схема дзяржкам друк атрымвае скаргу на нашу ніву аўтарам якой можа быць любы чытач і камітэт рэагуючы на скаргу дасылае звязаныя са скаргай матэрыялы ў кампетэнтную установу у нашым выпадку інстытут мовазнаўства акадэміі навук беларусі з просьбай даць экспертную ацэнку Мой наступны званок Александру Александровичу Лукашанцу, намесніку дырэктара інстытуту, выканальніку абавязкаў адсутнага сёння дырэктара Александра Падлужнага. Я запытаўся ў Александра Александровича, што ў нас сёння лічыцца агульнапрынятым правапісам. Праўся ў тым, што вот, калі вот, выпаўдзіся была вот эта гісторыя з э, рэформы правапісу, як праводзілася канферэнцыя гэтак далей так mm -hmm. далей там была створана нейкая там камісія якая на тым працавала там і ў тбм і такая нейкая быццам бы дзяржаўная гэтак далей так так так але раз за тым на нейкім там этапе была прыняты а, такая урадавая пастанова што да выпрацоўкі новых правілаў э, правіл беларускай арфаграфіі так mm -hmm. карыстацца но ну, вот сама тымі правіламі якія былі зацверджаны пастановай там я не помню пятьдесят сём ці пятьдесят девят года Ну, значит, тым правілам, які вот, ну, ўжываўся вот увесь час да этого. Ну, значит... Это была такая урадавая пастанова, я не помню, калі дакладна яна была, але где-то 10 это было так 92 93 магчыма год яна была апублікавана ў газетах. Новы закон аб друку там Я яго не чытаў, на жаль. Вы яго нават не чыталі, А хто канкрэтна рыхтаваў э, заключэнне ці можна запытацца? Заключэнне па чым? па правапісу які ўжываецца ў нашай ніве якое было адасланае ў дзяжкам друк і на падставе якога было прысланае папярэджанне гэта рыхтаваў жураўскі аркадзі Осьвіч. Цяжка сказаць ці можна было б у інстытуце мовазнаўства знайсці больш адпаведнага для напісання заключэння на нашу ніву чалавека чым аркадзій осифавіч жураўскі Ён і сапраўды десятгоддзямі быў у самай гушчы спрэчак аб тонкасцях беларускага правапісу, баталіяў паміж мовазнаўцамі і пісьменнікамі, змаганняў паміж прыхільнікамі і ворагамі моўнай рэформы 33 -го году. Адна бяда. Ва ўсіх гэтых канфрантацыях ён быў зусім не старонні назіральнік, не аб'ектыўны даследнік, не рэгістратар натуральнай плыні падзеяў. Ён заўсёды займаў цвёрдыя ідэалагічныя пазіцыі па адзін бок барыкадаў а наша ніва мае няшчасце быць якраз па другі бок. Таму даручэнне менавіта яму вырашыць лёс газеты, да якой ён заведама ставіцца суб'ектыўна, было мякка кажучы некарэктным. Звычайна людзі, якія не ручаюцца за сваю аб'ектыўнасць, адмаўляюцца ад падобных прапановаў. Аркадій Осіфавіч не адмовіўся. Я запытаўся у законе аб друку гэты пункт 6 ён так трошки расплывіста сфармуляваны гаворыцца пра агульнапрынятыя нормы правапісу это як бы для юрыдычнага документа это як бы замала сказана не акрэслена якая канкрэтна граматыка мусіць стацца узорам там слоўнікі э, ці былі яшчэ нейкія дадатковыя нарматыўныя акты інструкцыі дакументы якія вас адназначна як бы у гэтай справе кіравалі на якія вы мусілі спасылацца і пішучы заключэння ну я не глядзеў гэты закон на друку кіраваўся самой звычайнай чалавечай логікай што як гэта можна у адной краіне некалькі варыянтаў правапіса вы ну што вам сказаць ну вы запусцілі добры бумеранг у беларускую мову і калі вы будзеце так прыцягваць дык іншыя будуць вынікі пры чарговым рэферэндуме Ну мы просто не хочам даць ёй памерці, разумееце. Да. Ну ладно, кончылі ці нет. Як бачым, галоўны дакумент, на падставе якога было складзенае папярэджанне дзяжкам друку, экспертнае заключэнне інстытуту мовазнаўства было напісанае не запорай на пэўную юрыдычную глебу, а толькі паводле звычайнай чалавечай логікі спадара жураўскага, чалавека заведама неаб'ектыўнага. Сумнеў выклікае таксама, што экспертыза праведзеная толькі адным чалавекам, што практычна вылучае аб'ектыўнасць ацэнкі. Такім чынам можна канстатаваць, што ў справе з папярэджаннем нашай ніве на конт недазволенага правапісу уладамі быў дапушчаны юрыдычны нігілізм. Галоўныя героі гэтай гісторыі і не збіраліся юрыдычна абгрунтоўваць свае дзеянні. Яны нават незнаёмыя з законамі, выкананне якіх яны так дбайна абараняюць сваё заключэнне аб мове газеты наша ніва супрацоўнік акадэміі навук жураўскі зрабіў на падставе шостага сёлетняга нумару газеты паміж іншым член карэспандэнт закідае нам і слова сябра якое мы ўжываем замест мілага яму слова член і слова спадар без якога цытую ўжо не абыходзяцца газеты звязда і рэспубліка не кажучы ўжо пра лім наша слова і іншыя выданні конец цитаты Праўда, у гэтым выпадку мовавет жураўскі не кажа, што лічыць агульнапрынятым на месцы ненавіснага спадара. Бо не так проста сёння разабрацца, каго называць таварышам, а каго панам гэтак і ўсе астатнія ягоныя закіды да нашага правапісу грунтуюцца на асабістым гусце або на палітычных сімпатыях аднаго асобна ўзятага моўнага прокурора на што можна было б не звяртаць ніякай увагі мала ў каго якія густы і сімпатыі калі б прокурору не давалася права вяршыць лёсы іншых варта згадаць што прыхільнікі таражкевіцы ніколі не расстрэльвалі і не рэпрэсавалі апалягетаў камісараўкі асабіста мне гэта дастаткова каб зрабіць для сябе выснову на чыім баку праўда і цяпер я даю слова мовазнаўцу з гэтага боку венцук вячорка аўтар праекту сучаснага несавецкага беларускага правапісу что такое агульнапрынятыя нормы беларускай мовы что такое беларуская мова Это ж не толькі мова беларускае тэлебачання, гэта і старабеларуская, і дыялектная мова, і местачковыя міждыялектныя кайны, і ўрэшце гэтак званая трасянка. Калі ж дапусціць, што ў бездарнай фармулёўцы закону зашыфраваная літаратурная мова, дык каторы з яе варыянтаў агульна прыняты. Гвалтоўнае рашэнне 1933 году распаўсюджвалася толькі на тэрыторыю ПСР. Але беларускае навуковае таварыства ў вільні тады ж у 33м на адмысловым паседжанні асудзіла гэтак званую рэформу і ніводнае заходнебеларускае выданне акрамя э, тых закінутых за савецкае мяжы камуністычных лісткоў не перайшло на савецкі правапіс і граматыку гэтаксама як не перайшла і заходнебеларуская школа дык хто ці што той агул для якога прынятыя нормы. Гэтае папярэджанне лягічны працяг да гэтулішніх антыбеларускіх праўных актаў 1696, 1859, 1862, рэшце 33 і 95 гадоў стагоддзя, якія альбо забаранялі ўжываць беларускую мову ў найважнейшых сферах, альбо знішчалі яе скажэннем. Так што лукашэнкаўцы сталі пераймальнікамі палянізатараў і русіфікатараў. Можна гаварыць зусім канкрэтна пра пункты абвінавачанняў, э, так у прыватнасці неабмежаванае выкарыстанне канчатку аў-яў у словах кшталту асобаў, ахвяраў, якое закідваецца газеце наша ніва, пераканаўча абвяргаецца якраз э, граматыкай, якраз афіцыйнай, акадэмічнай, граматыкай, беларускай літаратурнай мовы, дзе прыводзіцца багата прыкладаў аўтарства Якуба коласа, мехася чарота, аркадзя куляшова, петруся броўкі ці э, ці канстанцыі буйлянкі, як кажуць на кожны густ. Тое самае можна сказаць і пра формы канчаткаў ае яе прыметнікаў да ранняй зары э, пятрусь броўка цёплае бурыя зямлі э, піліп пестрак і так далей э, гэтыя канчаткі э, граматыка беларускай літаратурнай мовы трактуе як раўнапраўныя з канчаткамі ай яй ну хаця і адсылае іх пераважна ў мову літаратурна мастацкіх твораў ці ў размоўныя стылі што зусім як кажуць не касуе нашага права іх ужываць у савецкім варыянце беларуская літаратурная мовы зрэшты усе мае развагі у маюць сэнс э, толькі тады калі мы допустим что акадэмічная граматыка абодва яе выданні э, ці э, правілы беларускай э, артаграфіі якія выйшлі адразу пасля дапаўнення рэформы 57 -го году ёсць дакументы якія вызначаюць гэтую самую агульнапрынятую норму але так не ёсць агульнапрынятая норма ў мове гэта тая норма якой прытрымліваюцца э, журналісты пісьменнікі выдаўцы і з якой згаджаюцца чытачы наяўнасць чытацкай аўдыторыі у газеты наша ніва ёсць сведчаннем таго што гэтая норма ёсць агульна прынятая прынамсі спасярод гэтых некалькіх тысячаў спажыўцоў тэкставай прадукцыі гэтай газеты гэта быў вінцук вячорка пасля папярэджання цяжкам друку пра якое ідзе гаворка ў сённяшняй перадачы рэдакцыя нашай нівы атрымала шмат сведчанняў салідарнасці і падтрымкі адмысловую заяву прыняла рада беларускай народнай рэспублікі ў амерыцы пра што нам з нью-йорку паведаміла галіна прыгара Нагадаю, што на пачатку гэтага году менавіта ў нашай ніве быў надрукаваны і мемарандум пра далучэнне да сімвалічнага грамадзянства беларускай народнай рэспублікі. Трэба адзначыць таксама, што сярод дзеячоў беларускай дыяспары нашая ніва з'яўляецца самым папулярным беларускім выданнем яшчэ з прычыны таго, што ўжывае таражкевіцу. Сёння наша ніва азначаецца ў заяве рады БНР адзіная на тэрыторыі беларусі газета, якая захавала нескажоны рэформай 33 за году беларускі правапіс. Разам з нацыянальным белчырвона-белым сцягам і гербам пагоня, якія прэзідэнт Лукашенко забараніў, правапіс стаўся сімбалем вольнай беларушчыны, знакам непадуладнага дыктатарскаму рэжыму духу свабоды. Услужлівыя чыноўнікі прэзідэнта Лукашэнкі, якія намагаюцца заціснуць беларускую нацыянальную культуру, бачаць гэты сімвалізм. Ён ім перашкаджае дамагчыся поўнага падпарадкавання сабе грамадства, у якім яшчэ жыве дух свабоды. У сваім пагарджэнні правамі чалавека паралельна з арыштамі за ўжыванне беларускай мовы на вуліцы гарадоў яны цяпер узяліся душыць і правапіс, зазначаецца ў заяве рады БНР. І яшчэ адна цытата. Лукашэнкаўскі таталітарны рэжым не церпіць адыходаў ад казённага думання, гаворыцца ў заяве робя чувеклі цывілізаваным нормам ён далей культывуе ў цэнтры еўропы традыцыі бальшавізму адначасна ўрад беларусі спрыяе выданню антыбеларускіх шавіністкіх газетаў якія ставяць пад сумнеў існаванне незалежнай беларускай дзяржавы канец цытаты сябры прэзідуму рады бнр перакананыя што ўсе аспекты выхаду беларусі з крызісу у тым ліку і эканамічнага вымагаюць як мага большага разняволення творчай ініцыятывы ва ўсіх сферах жыцця і як найшырэшых міжнародных сувязяў. На іх думку душэнне нацыянальнай культуры скоўвае творчы патэнцыял нацыі і перашкаджае культурным кантактам беларусі з заходнім светам а ў выніку стрымлівае інтэграцыю краіны ў сусветную эканоміку і заходнюю культуру. Таму прэзідум рады внр выказвае пратэст супраць умешвання ўраду рэспублікі беларусь адміністрацыйным парадкам у пытанне правапісу асуджае пагрозу зачынення незалежнай газеты наша ніва ды заклікае дэмакратычныя ўрады і праваабарончай арганізацыі падаць голас на абарону права газеты наша ніва карыстацца правапісам паводле свайго выбару Заява прэзідуму рады беларускай народнай рэспублікі падпісаная старшынёй рады івонкай сурвілай Аліна прыгара нью-йорк. Вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Такім чынам, загнаўшы ў падполле нацыянальную сімволіку герб і сцяг, урад РБ аб'явіў вайну несавецкаму беларускаму правапісу на які за апошнія десять гадоў так і не наважылася перайсці ў масе сваёй беларуская інтэлігенцыя саюз пісьменнікаў і нават таварыста беларускай мовы у правапісным сэнсе добраахвотна засталіся у пссср сёння нацыянальная апазіцыя адчувае востры брак стваральнае жывое энергіі бо так і не зрабіла свайго канчатковага выбару на карысць беларушча я памятаю калі абвяшчаўся народны фронт усе ведалі пра яго і чакалі хто ж абвесціць але не наважваліся фронт быў абвешчаны амаль выпадкова я памятаю як працівілася сэрца айцоў нацыі калі гаворка заходзіла пра незалежнасць беларусій і пра нацыянальную сімволіку ізноў усё здзейснілася амаль выпадкова не паводле рашучага выбару а паводле спеху абставінаў. Старая інтэлігенцыя завісла паміж беларушчынай і камунізмам. Водападзел паміж дабром і злом не быў праведзены да канца. Прорву спрабавалі пераскочыць у некалькі прыёмаў, не атрымалася. Найбольш цяжка даваўся ты так і не даўся правапіс. Памятаю, нават ПНФ друкаваў што-нішто наркомаўкай. Потым у камунізм па форме скацілася апазіцыйная беларуская прэса. Легалізацыя кампартыі ўжо не выклікала шоку, бо самыя зацятыя антыкамуністы адной нагою заставаліся ў камунізме. Рэферэндум 95 ўжо нічога акрамя роспачы не выклікаў. І вось вынік улады прыняліся за мову. Сітуацыя нагадвае 89 год калі беларушчына ў падполлі стала справаю дэмакратыі калі тыражы нелегальных газет дасягалі пяцідзеся і ста тысячаў магчыма і цяпер калі апошні пункт несавецкая беларушчыны мова зганяецца ў падполле ажыве і нелегальная прэса сімптомы таму ўжо ёсць У мяне ў руках некалькі сам выдавецкіх газет пазначаных девяносто восьмым годам я знаходжу ў іх тую жывую энергію адраджэння і тую мову якія начыста сышлі з дазволеных рэжымам выданняў. Вострая брама, беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У перадачы бралі ўдзелы Гліна Прыгара і Вінцу Пячорка, прадюсар у празе Сергей Шупа аўтар і вядучы перадачы галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей дубавец. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.